Slušate Vidi podcast, danas je srijeda, 5. svibnja 2010. Nalazimo se na DORS Sluc 2010 konferenciji. Sa mnom je Vlatko Košturjak, poznati kao Kost. Bog Vlatko. Bog. Reci nam Vlatko, čime se baviš u životu? S čim se bavim? profesionalno sam zaposlen u jednoj maloj stvaračkoj firmi koja se zove Međunarodna poslovna mašina, odnosno IBM. Međunarodne <laughs> poslovne mašine. to bi bio nekako prevod, ne? Između ostalog, tamo radim kao, ajmo reći stvari da mi je glavna da tamo rola savjetnik za informacijsku sigurnost i pomaže klijentima u dosizanju nekakve sigurnosne razine. Bilo to ne, u, nekakvom organizacijskom dijelu, u tehničkom dijelu. U neko svoje slobodno vrijeme sam predsjednik Hrvatske drugog korisnika, i jedan od, ajmo reći, kočera ove ovaj, Dorsla konferencije, gdje zajedno sa HR Openom, mi kao iz Hulka i zajedno sa HR Openom radimo ovu konferenciju. Koliko je stara konferencija? 5-10 godina? Više? Otprilike. moram, moram otići na web, ali moram priznati da dakle, Dorsi kao Dorsi su postali prije, dakle prije nego što je Linux postoje i sad tako dalje. Dakle, to bi rekao negdje 17. put. Međutim, kad se pojavio Linux, pojavila se Hrvatska udruga Linux korisnika i mi smo isto htjeli imati jednu konferenciju zajedno. Dakle, ili odvojeno ili zajedno i uspjeli smo se dogovoriti sa HR Openom koji se već bavio otvorenošću kao takvima i onda smo zajedno krenuli. Dakle, zato postoji DORS već 17 godina, a u stvari Klak postoji ne, možda nekih 13-14 godina. Dakle, kad se pojavio Linux, onda smo mi polako počeli raditi Linux konferenciji, zajedno smo spojili, smo vidjeli da su nam ciljevi isti i to je jedna, ja bih rekao, dobra sinergija gdje Eh, zajedno radimo na nekom cilju koje, koje vidimo nekako svjetlo na kraju tunela. Koji je cilj? Koji je cilj? Cilj je popularizacija Linuxa kao takvog, odnosno operativnog sustava i otvorenog slobodnog koda. Dakle, svjetska dominacija. <laughs> Ništa manje svjetske dominacije. tu nema, nema, nema, dostajanja do, do tog cilja. Od tog cilja, ne? Konferencija je gotova, slijedi druženje. Bilo je puno predavanja, ovisno o afinitetu više ili manje zanimljivih. Koje bi ti izdvojio? Pa ja bih e, izdvojio definitivno Harald Veltea. Dakle, on je osoba koja tu već dolazi dosta, ajmo reći da je već naš regularni gost, ovo je već treći put da je ovdje svake druge godine dođe i uvijek ima vrlo zanimljive teme, vrlo aktualne i mm, mislim da je apsolutno jedna od osoba koju u Europi u svijetu slobodnog softvera e, i Linuxa e, teško dobiti, a osim toga i vrlo značajno za, za, za cijeli značaj slobodnog softvera, je gotovo svake druge godine ovdje. Njega bi definitivno izdvojio, zatim i Florijana koji je prezentirao naravno Linux u Minhenu koji je jedan od dobrih slučajeva korištenja Linuxa u državnoj upravi, odnosno lokalnoj samoupravi, što ja se nadam da će slijediti naša država prije ili kasnije. Naravno kad stegneš ovi troškovi malo više kad više ne, ne budu znali gdje više ovaj, odrezat, valjda će ono shvatiti da treba i malo pogledati informatiku kao takvu. Naravno, licencija ne ljude. Jer obično uvijek, kad pogledamo u recesiji, svi kažu, kad sve cvate, kažu ljudi su naša najveća snaga, onda kad dođe recesija, onda počnu puštati prvo ljude, a ne neke druge stvari koje bi se dalo optimizirati. Ne? Pa imao sam zadovoljstvo sa oba dvojicom predavača koji su spomenuo snimiti podcast danas. Florian je čak u svom predavanju rekao da da je na putovanju, ne mogu sjetiti kud, negdje Karibe, negdje, dobro, na nekom putovanju da je rekao da je iz Minhena i da dvije stvari koje su ljudi znali o Minhenu tamo su Oktoberfest i njihov, znači, otvoreni, e, da, da koriste otvoren, e, software otvorenog koda u gradskoj administraciji. Tako da je on bio s time iznimno, iznimno zadovoljan. Je, ja bih se složio. Ja mislim da trebamo slijediti tako svjetle primjere u kojem bi se mi u stvari istaknuli, a ne samo bili e, slijepi sljedbenici možda i nekih loših stvari, loših tehnologija, loših pravaca, već da budemo i predvodnici u nekim dijelovima, ne samo slijepo sljedeće nekakve loše odluke. Zašto ne e, iskoristiti takve neke stvari i promovirati na taj način državu kao takvu. E, realno, samo gledajući kroz turizam, ova država teško da može opstati. Naravno, sad opet dolazimo do tog političkog dijela, ali po pa nekim statističkim stvarima, dakle, od turizma možete doseći do 10.000 dolara GDP-a, ako nemate nikakvu drugu strategiju, a ja se nadam da je IT jedna od divnih stvari za, za IT, to je jednostavno jedan od pravaca gdje treba Hrvatska ići e, i naravno treba biti inovativna, a inovativna može biti na taj način da naravno usvoji filozofiju slobodnog softvera i da ne, ne izmišlja toplu vodu, već jednostavno da krene E, dakle, na onom sve što je već nastalo na slobodnom softveru, dakle da krene dalje i da se napravi nekakve nove vrijednosti za korisnika koji se dalje može izvoziti. Kad se spomenuo državu, mene uvijek, uvijek mi je to bilo neobično kako država mm, subvencionira pojedine grane industrije, na primjer turizam, mislim da su turistički djelatnici tražili smanjenje poreza, ne znam, 10-15% ili takve neke stvari. I uvijek sam mislio kako to da država recimo ne subvencionira proizvodnju softvera, jer softver je vrlo jeftin za napraviti, znači dovoljno je bilo kakvo jeftino računalo, nema nikakvih štetnih utjecaja na okoliš. Da nam cijela država proizvodi softver, bili bi sve zeleniji i zeleniji, dok turizam i sve druge djelatnosti opet i uništavaju malo okoliš i možda naši političari stvarno to ni ne vide, ni ne znaju, ali čini mi se to kao idealna grana gdje bi mogli napredovati do, do beskraja. Dakle, nema, nema nekog nema neke granice kad bi, kad bi previše proizvodili softvera da bi to negativno utjecalo na državu, okoliš, na išta. Pa ja bih se tu definitivno složio. IT kao takav je definitivno grana koju treba ulagati naravno poslije, odnosno zajedno sa, sa naravno već genetičkim inženjeringom i tako dalje, bioinformatikom. Ali IT je jedna grana koja stvarno e, ne zahtjeva puno, a može puno dati. Dakle, pokret turizma koji sam već rekao da može se dostići do jedne razine i poslije je pokazalo brojke za gotovo sve države koje se bave samo turizmom, da to nije e, jedini način da, da se dosegne neki veći GDP. Dakle, IT, ali na jedan inovativan način. Dakle, ne slijediti stare trendove, ali jednostavno bit ćemo isti koji drugi i nećemo previše moći konkurirati na tržištu, već naravno slijediti neke nove trendove poput slobodnog softvera i iskoristiti te takve e, momentume za dobiti neki kolač na svjetskom tržištu, europskom ili kojem drugom. A, ja bih rekao možda i svemirskom. <laughs> Ovaj dio konferencije je gotov, predavanja više nema, ali još dva dana su radionice. Možeš nam reći malo više radionica? Pa da, ove godine smo se odlučili, inače imamo dvije, e, tri dana obično traje cijela konferencija. Prvi dan je, obično je prije bilo tako da su dva dana, dakle konferencijski dio, dok je samo zadnji dan bio, dakle, radionice. Ove godine smo se odlučili, dakle, da imamo dva dana radionice gdje bi ljudi ušli malo dublje u, neke teme koje ih zanimaju. E, od radionica bih izdvojio e, naravno našeg stranog gosta Andrew, Andrewa koji će pričati o Sphinxu, e, zatim Zimbru, dakle Sinišu i tako dalje. Tako da definitivno ima, ima svašta za, za Dakle, cenko Rašić, naš uvaženi developer, isto će pričati o Gitu. Ja mislim da gotovo svaka radionica je vrijedna spomena jer smo stvarno pažljivo birali dakle, takve gdje se ulazi dublje u temu da su predavači i teme aktualne. Htio bih još pitati, recimo za završnu riječ, ono što, što nas uglavnom zanima pri ovakvim, ono što, nas sve zanima je kud sve ovo vodi. Vidiš li neke trendove, nešto, da li se mogao iz današnje konferencije vidjeti predvidjeti šta bi se moglo dešavati u budućnosti. Više open source manje open source sve po starom. Pa ja mislim, e, u tom dijelu, ja to nekako vidim ovako, kako raste svijest korisnika, tako raste i svijest o tome kako, ko u stvari drži njihove podatke i njihov, e, njihovu slobodu. Do prije je bilo dovoljno da samo imate svoj računalo i da ga upalite kad radite TV kamere ili kad slikate za nekakve časopise, i naravno da ga koristite za nekakvo pisanje teksta. Međutim, sad postoje apsolutno kritična infrastruktura i to ne želite podijeliti e, samo s nekom kompanijom ili da e, nešto spremate u neki zatvoreni format koji kasnije nećete moći čitati, a zakonska regulativa vas tjera da to možete pročitati možda nakon 50 godina. Ili 130 u slučaju minkenta da. Zar ili 135. Da, da, da. Dakle, definitivno to je e, jedan trend koji, kako raste svijest korisnika na nama je da, da ih obrazujemo i da, i da pokažemo dakle, put u kojem bi to trebalo ići. Dakle, to je jedan, e, da korisnik ne ovisi o, proizvođačima ili o nekakvim zatvorenim standardima. Dakle, oni će automatski vidjeti u stvari njihovu isplativost i dugoročnu i kratkoročnu isplativost. E, druga stvar, ako pogledamo taj dio, dakle, e, ja bih rekao da otvoreni standardi su dakle, jedna platforma konkurentnosti. Dakle, kad svi zajedno koristimo otvorene standarde, to je jedna razina konkurentnosti gdje u stvari različiti dobavljači se onda mogu konkurirati i postići bolju cijenu korisnika kao takav koji traži neko rješenje. A drugi dio je dakle konkurentnost, dakle druga razina, dakle još veća razina je dakle da se koristi slobodni softver. Jer u tom dijelu onda korisnik još manje ovisi o, drugim dobavljačima i na taj način uh, dobija konkurentniju cijenu i naravno e, sam IT sustav koji koristi će biti jeftiniji i bolji za samog korisnika, ali će u svakom trenutku moći ga promijeniti, neće ovisiti o o nekom drugom ili trećem. Dakle, to je sve nešto što uh, korisnik treba postati vremenom biti svjestan toga u što se sve zalaže kad jedanput naravno izabere uh, možda neki zatvoreni ili, ili standard ili softver i to je ono što se već mnogo ljudi već opeklo jer jednostavno nakon nekog vremena nisu mogli čitati i onda polako nas povijest uči da se odabiru prava rješenja i pravi put. A drugi dio uh, rješenja koje bih rekao da bi trebalo gledati ove godine to su dakle, dakle cloud servisi dakle, i koji će standardi se tu koristiti, a vjerujem da su svi već e, pokazali dakle, da je otvoreni standardi nešto na čemu treba to koristiti, jer drugačije cloud servis neće biti konkurentan. I naravno, mobilne platforme koje postoje popularnije poput Androida, e, Migoa i tako dalje, dakle to su sve na nekakvim otvorenim platformama bazirani, tako da to su nekakve dvije standarde, ajmo reći kratkoročno, koje bi trebalo gledati, dakle e, mobilnu i cloud. Kao tako. Gdje te ljudi mogu naći? Znam da imaš blog i Twitter. Pa moram priznati da blog nisam toliko ovaj, aktivan, jer jednostavno to treba se sjesti i posvetiti neko određeno vrijeme da napišem nešto, neku količinu sadržaja, a za to jednostavno ne stignem uhvatiti vremena pokreću različitih obaveza, međutim na Twitteru sam dosta češći i ažurniji, pa mogu me dobiti preko Twittera identike, koje je naravno nekako otvoren klon Twittera. A koja je adresa na Twitteru? I a, dakle, Twitter je k0st, dakle kost, ali sa nulom. Uh, zatim naravno mail kost.linux.hr uh, Na webu isto tako, sto, tako postoji web forma, možete me dobiti, ne znam, zvaći mi doma ili tako dalje. Web je na kost.com.hr Tako je koji baš nije nešto pretirano na Apple je to nekakva stara Pentium kanta, pa onda baš i Moram, da, moram reći da sam primijetio da <laughs> kad kada odem tamo i nema ničega. Je, ne, ne i vjerujem da, ovaj, da ću vrlo skoro to promijeniti, jer vrijeme je da se mijenja. Puno hvala, nadam se da se vidim. Da.